na Allah subhanahu wa ta'ala akawaitikia maombi yao mtu akaomba kitu fulani na akapata wa ghawthil makrubin upatiwa msaada wale walio katika majanga walipomuomba Allah akawaondolea majanga kwa tusikia tushuhudia kuitikia watu kuitikiwa watu maombi yao na kusaidiwa wale walio katika shida ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala dalili ambazo ni za kukata bila shaka juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala قال الله سبحانه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له نوح alipotuomba huko zamani tukamuitikia maombi yake alipomwomba Allah kwa kusema inni maghlubun fantasir akamtaka nusra Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukanushwa na watu wake na kumkataa baada ya kuwalingania kwa miaka 950 alf sanatin illa 50 ama Allah sema wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu katika suratu Safat walaqad nadana nuhun falan'amal mujibun alituomba nuh tulikuwa wabora walioji wa kumuitikia maombi yake وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم na Allah akawakumbusha masahaba akamkumbusha mtume sallallahu alaihi wasallam kumbukeni katika vita vya Badr mlipomtaka mlipomtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala akawaitikia maombi yenu na akawanusuru Allah subhanahu wa ta'ala وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال katika صحيح بخاري حديث أنس رضي الله عنه قال إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب katika mojawapo ya Ijumaa alizokuwa akihutubu mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mimbar katika msikiti wake Madina akaja bwana mmoja bedui arabi bedui فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا يا رسول الله مالي imeangamia na mali yao ilikuwa ni wanyama mbuzi kondoo ngamia sema wameangamia wanyama mali imeangamia na watoto nyumbani wamepatwa na njaa watu wa nyumbani wamepatwa na njaa fad'u Allah lana tuombee Allah subhanahu wa ta'ala bimaana atuteremshie mvua twahitaji mvua sisi farafa يديه wa daa صلى sallallahu عليه wasallam akanyanyua mikono yake juu akaanza kuomba aomba mvua fathara sahabu amthal aljibal mara tukitamaki hivi tukuta mawingu kama mfano wa majabali yamekusanyika na hii ni dalili ya wazi na masahaba wameshuhudia kwa macho yao aomba pale pale mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala amuitikia maombi yake falam yanzil an mimbarihi mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo hakushuka kwenye mimbari yake hatta raaitu almatara yatahadaru an lihiyatihi mpaka nikaona mvua yale maji ya mvua yashuka chini ya ndevu zake bimaana ile mvua ikanyesha pale pale akiwa juu ya nini akiwa juu ya mimbar alayhi salatu wassalam na huu ni ushahidi wa wazi juu ya uwepo wa yule aliyeteremsha hiyo mvua ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba na hili pia si hasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali akawafundisha umma wake kuomba mvua salatu istisqa na hili jambo watu wakaliona wakaomba mvua wakaswali swala ya kuomba mvua wakaomba mvua na Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo akaiteremsha mvua mara ngapi kama hujawahi kutoka katika salatu istisqa subhanallah subhanallah yani ili jambo aliona kwa macho yako lakini msifanye salatu istisqa kama siasa ikifanywa kama siasa sasa wewe ndo utaswalisha kisha wewe ndo utatoa hutuba kisha wewe ndo utatia dua yani akiwacho huyo atakasirika nyuma mfanya dua istisqa kama ndio pale mmaliza mtoka jua la choma kweli kweli hamna kitu simu ifanye siasa nyinyi swala basi tukutana jamani ground ya makadara sasa mrengo huu ha, ah, wa makhurafi wataona vibaya sipoitwa waitwa sasa wewe ndo utatia dua jamaa tia dua jomba jiabudu la makaburi ndio latia dua wewe utarajia khair gani kwa mtu muomba maiti alafu mwingine aje huku mwingine aje huku yani yafanywa kama siasa ndio kwetu tunavyofanywa wakasirika wakiambiwa lakini si ndio ilivyo alafu baadaye Mwenyezi mbona tunaomba mvua haikushuka itashukaje mvua hali kama hii tushawaona watu waomba mvua na hapo hapo ikashuka subhanallah wallahi ra'y al-ain kuna wakati Yemen nakumbuka tukisoma kulikata mvua muda mrefu sana na pale mantika ambao yani kuna markaz ni mahali ambapo kuna mvua sana ukisikia Yemen usifikirie kote ni hadhara Hadhramut eh? watu wafikiria jua nkali kote a kuna sehemu mvua yanyesha mara nyingi hasa upande wa shimali shimali liamu wakulima wakaja kuwaomba wanafunzi kuwa watoke waswali wa, wa salatu listisqa wallahi mwamaliza kuswali hapo hapo upepo wapija hapo hapo mjafika kurudi nyumbani ile mvua ya mwagika pale pale tushahid biainika kwa macho yako wewe na hii ni katika alama za wazi kabisa juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye ndiye anayefanya anavyotaka subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu akitaka ataiteremsha mvua akitaka ataizuia kwa hapa tunaona mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiomba mvua juu ya mimbar hakushuka isipokuwa ile mvua ilikuwa yateremka na ikiwa Anas afikia kusema kuwa amuona mtume sallallahu alaihi wasallam maji ya mvua yatona kwenye ndevu zake maana yake ile mvua ilikuwa nyingi interemka mvua nyingi wa fil jum'ati thania na ile mvua ikaendelea ikaendelea mpaka Ijumaa inayofuata wiki nzima yanyesha mvua hawakuona jua yanyesha tu Ijumaa inayofuata qama dhalika al-a'rabi yule yule bedui akaja tena pale msikitini أو غيره أو من منجين فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا توشا ينفو إلو شوكا ساسا نيوم بزانزك وانقوكا نوانياما وافا مفوريكو ساسا موانبي الله توشا ينفو تبيبات فرفع يديه تون صلى الله عليه وسلم كاومبا ساسا تينا كاين يوم كونو sasa aomba kinyume na vile alivyoomba mwanzo alikuwa yomba mvua sasa aomba iondoke ile mvua waqala sallallahu alaihi wasallam allahumma hawalaina la alaina hii mvua iteremshe pembezoni mwetu si juu yetu naendelea hii dua akaomba iteremke kwenye majabali kule yakaa yale maji yahitajika sio fama yushiru ila nahiyatin illa mfarajat ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam aishiria yale mawingu akiishiria kwa kidole chake yale mawingu yaondoka yakafunguka wakitoka Ijumaa jua la ng'ara kabisa na hili jambo masahaba waliliona kwa macho yao ridwanullahi ta'ala alayhim وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا liman sadaqa al-lujua ila Allah ta'ala wa ata bi sharait al-ijaba na hili jambo halijawacha kuendelea na kuitikiwa dua na wewe jiangalie katika nafsi yako ile siku ulimuomba Allah kwa ukweli kabisa ndani ya moyo wako ukakimbilia kwa Allah kikweli mangapi katika maisha yako umeona Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyia sahali mangapi ili jambo ambalo kila mmoja wetu alijua kwa akija na yale masharti ya kukubaliwa dua basi dua itakubaliwa ambayo ameeleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake na kabla ya hapo kaeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na huu ni mlango mwingine na kuna risala nzuri ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala kwa jina ad-du'a al-mustajaba kama hivyo du'a al-mustajaba risala ndani yake amesherehesha maneno ya al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala akieleza asbab za kukubaliwa muislamu dua zake hii risala nenda kaisoma ndogo si kubwa ndani yake na tushawahi kuisomesha hapo kama sikukosea mwanzo mpaka mwisho tushawahi kuisoma zile sababu ambazo au masharti ya kisheria ambayo yakipatikana basi ile dua hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala الوجه الثاني وجه وفيلي كتكيلي سؤال أدلة الحس على وجود الله أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات زيلي آيات أما واتويت معجزة معجزة وليوبي ومتومي والله عليهم الصلاة والسلام ويشاهدها الناس نوات وشودليك وماتو ياهو wale walioishi wakati ule na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam haya mambo waliyoona kwa macho yao na ni miujiza mingi ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake bali kadhalika kataja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake qala وهو قال ويشاهدها الناس au yasmauna biha imma watu wameshuhudia wale waliokuwa wakati ule ama wasikia kuhusu miujiza hiyo iliyotokea burhanun qati'un ala wujudi mursilihim katika hiyo miujiza hii kuna alama za wazi za kukata bila shaka juu ya uwepo wa yule aliyewatumiliza hawa mitume wa huwa Allahu ta'ala naye ni Allah subhanahu wa ta'ala لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر kwa sababu ni mambo ambayo yametoka nje ya uwezo wa kibinadamu bimaana binadamu hawawezi kuyafanya mambo kama hayo bila shaka aliyefanya ni Allah subhanahu wa ta'ala yujriha Allah ta'ala Allah yapitisha mambo hayo taidan lirusulihi ili kuwapa nguvu na nusra mitume wake ونصرا لهم اكو نصور متوموك هابا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتتجى مثال يسمى مثال ذلك مثال ketika hayo ايه موسى عليه السلام حين امره الله تعالى ان يضرب بعصاه البحر معجزه اليوبيو موسى عليه الصلاه والسلام pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha apige kwa fimbo yake bahari fadharabahu kaipige bahari kwa fimbo fanfalaqa 12 tariqan yabisan ile bahari ikatengana ikafunguka njia kumi na mbili kwa idadi ya makabila ya Banu Israili kwa idadi ya makabila ya Banu Israili maana walikuwa makabila kumi na mbili kwa kila kabila likapita katika njia yake walmau bainaha kaljibali na maji baina ya zile njia kama mfano wa jabali yamesimama ni jambo ambalo si la kawaida maji yajulikana haiwezi kusimama ni kwa yatamwagika lakini yakasimama kama mfano wa majabali qala allah ta'ala وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر tulimletea wahi Musa tukamwambia piga bahari kwa fimbo yako fanfalaqa fakana kullu firqin katawd alazim bahari ikatengana ikafunguka na kila sehemu ikawa kama mlima mkubwa bahari ikagawanyika ikawa kama mfano wa majabali yamesimama Musa akapita yeye pamoja na banu Israili na kisa chake maarufa na hapa ndipo alipoangamizwa Firauni kwa Musa alayhi salatu wassalam ni katika wale ambao amepewa muujiza na si huu tu amepewa muujiza mengi kuthibitisha uwepo wa yule aliyemtumiliza wa mithalun thani mfano wa pili آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله ni muujiza aliyopewa nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam kuwa alikuwa akihuisha wafu na akiwatoa kwenye makaburi yao wakiwa hai kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى عنه وأحيي الموتى بإذن الله kuwa Isa aliwaambia banu Israeli mimi nahuisha wafu kwa idhini ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa kuna kitu napenda nitanabahisha hapa kuna baadhi ya watu hutumia mfano huu kisha wakaanza kutuletea visa vya ajabu ajabu kisha akwambia haiwezekani bwana biidhnillah mfahamu Muislamu kwa mfano nitawapeni mfano haya ambayo nyote mwaujua huwa mkiusikia mocheka lakini si ndio wanavyosema wasema kuna mmoja katika mawalii hiyo naisikia leo jadidi nisikia leo wali huyo alikuwa kila mwezi ana siku kama tano hali hali chochote wala hanwi maji afunga tu ikifika ramadhani basi mwezi mzima hali kitu si usiku si mchana hali chochote hali mpaka ifike siku ya Eid sio mafahamu mwanzo yataka tufahamu kuwa imethubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam naha nabii sallallahu alaihi wasallam anil wisal mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza sisi kuunganisha somo siku mbili tatu bila ya kula amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam na hili jambo alikuwa akifanya yeye khas bin nabii sallallahu alaihi wasallam hili jambo lilikuwa ni hasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka alikuwa akiwaambia masahaba inni lastu ka hayatikum mimi si kama nyinyi inni au, au kama qala abitu yut'imuni Allahu wa yasqini mimi Allah anilisha na kunywesha lakini si kula na kunywa yeye chakula yani kwa ile raha ya nafsi anayoipata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada kama ile ni kama mfano wa mtu aliyekula na kunwa aweza kupata nguvu ya kufanya hivyo lakini mtu wa kawaida hawezi kufanya na hili ni jambo lajulikane hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiunganisha siku mbili wakati mwingine siku tatu lakini haijapokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amfunga mwezi mzima wa Ramadhani hali kitu kabisa maji wala nini sasa ikiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa na nguvu hizo masahaba walikuwa hawawezi kufanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa takalluf na akawakataza sasa akaja walii huko mbele huyo walii huyo katika karamati zake afunga mwezi wa ramadhani mzima bwana mwanzo mpaka mwisho hali hanwi tamineta huyo kweli si binadamu huyo ni robot yawezekana vipi tu sasa hapo ndo waja hivi lakini we huamini inna Allah ala kulli shay'in qadir a ah, a ah. kweli inna Allah ala kulli shay'in ni'am billah hakuna mtu apinga hilo lakini tufahamiane hivi tusidanganyane Allah ameweka sunan katika huu ulimwengu huwezi kuzikiuka ameweka njia zake katika huu ulimwengu nitawapeni mfano ashabul kahf walivyokuwa wamelala pale pangoni walikuwa waweza kulala vile walivyolala mpaka siku Allah atakawaamke wakaamka lakini Allah asema wanuqallibuhum dhata alyamini wa dhata ashimali na upande mwingine akaweka sababu nyingine watara shamsa idha talaat tazawaru an kahfihim dhata alyamin wa idha gharabat taqriduhum dhata ashimali ukisoma katika maelezo wanaovioni haya mambo aliyoyataja Allah hapa ni katika asbab ambazo Allah ameziweka ili miili yao isiharibike wale ashabu kahfi yani alikuwa akiwageuza kulia na kushoto kwa sababu kitu chochote kikishikamana na ardhi kwa muda mrefu mwisho fanya nini huoza kwa Allah akawa awapenduza wakati alikuwa iwaweza kuwaacha walale vile vile na aiambie ardhi isichukue chochote katika miili yao waweze lakini sunan Allah ameziweka katika ulimwengu ni njia zake Allah ameziweka katika ulimwengu alafu jua kila mmoja wetu ajue umuhimu wa jua katika ngozi ya mwanadamu kwa ikawa jua likichomoza la wapiga na jua la jioni pia likiwa latua la wapiga wale watu walioko ndani ya pango ilikuwa iwaweza hata ilo jua halina kazi yoyote ikiwa Allah Allah ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala lakini atuonyesha sisi kuwa kuna njia mimi mmeziweka katika huu ulimwengu kesho usije ukalala ukaongoja riziki yako wala ufanyi kazi kisha ukiulizwa useme kullama dakhala alaiha zakaria almihraba wajada indaha rizqa kwa hiyo wewe ungoja qalat huwa min indillah sio wajifananisha na maryam alayhi salam Allah ameweka njia zake sasa wewe ukija ukiniambia kwa mfano jana usiku mimi nilikuwa naruka naruka nikaenda zangu Nairobi na peperuka nikaenda huku kisha watu wakwambia naona kama kidogo tunataka tukupeleke potrizi ukaangaliwe ah uamini kwani mtume wa sallam hakwenda Isra al-Mi'raj safari wewe mbona utakuwa kama makuraishi wanikataa mimi nilivyokuambia la yule ni mtume wa Allah kwa usije kutuambia kuna mtu fulani alimwambia mama mmoja ashakufa kuwa wao msemo utasilimu kabla hujafa mkumbuka hicho kisa wewe usema utaslimu kabla hujafa mbona umkufa tena Yusufu ana harara nasema hivyo Yusufu ana harara nkuja mbio pale yule mama akaamka akasema shahadu la ilaha illallah shahadu muhammad rasulullah kisha akafa tena hiyo ndo kazi ya maulidi hiyo kumbe kumbe kuna advertisement itakufanywa hiyo ndio kazi ya maulidi sasa sisi twasema alikuwa mbora mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitamani ammi yake Abu Talib asilimu Abu Talib aondoka duniani bila ya kutamka shahada kama kuna mtu alikuwa atamani mtume sallallahu alaihi wasallam asilimu Abu Talib kwa kuwa ashayaona kule mbele baada ya kutolewa roho basi angeregeshewa ile roho akapiga shahada kisha akafa hakufanyiwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafanyiwa Yusufu simjio Yusufu lakini amfanyiwa Yusufu sasa tusichezeane akili miujiza ya mitume mkajifanya mnao nyinyi hamna msitafute miujiza ya mitume mkasema nyinyi mwaweza kufanya umeelewa maana kuna watu wapata kuja kusema si Isa alifufua wafu biidhnillah hii eh, naam ilikuwa ni muujiza wa kuonyesha huyu ni mtume wa Allah mimi na wewe si mitume hawa ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam hakuna karamati aulia zipo lakini si kwa namna hii hii yenu ni kupita mipaka <laughs> nyinyi miujiza ya mitume mwaitaka waqala wa itukhriju almauta biidhnillah kumbusha Isa neema wakumbuka nikuneemesha ukiwa ukiwafufua wafu kwa idhni kwa idhni biidhni wa itukhriju almauta biidhni ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم مفانو ثلاثه متوم محمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش الايه نيت مزومزا سكو ثلاثه زيبيطه منني كوسو ketika معجزه متوم صلى الله عليه وسلم كوباسوكا كو مويزي فاشار الى القمر متوم صلى الله عليه وسلم كايشيريا mwezi فانفلق فرقتين ولمويزي وكباسوكا ukapasuka vipande viwili الناس nnas akaona وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق وانشق القمر Allah sema imekaribia saa kiyama na mwezi umepasuka katika ashratu saa alama za, za kiyama moja wao ni hili lililotokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam muujiza wa kuupasua mwezi vipande viwili wa in yarau ayatan na hapa ndio kusudia huu muujiza wa kupasuka kwa ule mwezi yuridhu wayaqulu sihrun mustamir tuleleze kisa kuwa makuraish walisema kuwa ikiwa Muhammad ametufanyia sihri sisi basi hawezi kuwafanyia watu wote sihri kuna wasafiri waja tuwasubirini wakifika tutawauliza je huko walikokuwa waliuona mwezi ukipasuka wakisema ndiyo basi ni kweli wakisema la basi itakuwa ametufanyia nini sihri wale wasafiri baada ya zile siku walizotarajia kama ni siku moja mbili wakaja walipofika kina Abu Jahal wakawa mbele kabisa wataka kuthibitisha uongo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio wakawauliza siku fulani au usiku wa kuamkia siku fulani mliona nyinyi jambo fulani wale wakasema sisi tumeshangaa sana wallahi tumeuona mwezi umepasuka vipande viwili usawa ni ufanye nini si muamini Abu Jahal akasema sihrun mustamir huu ni uchawi wa kuendelea umfika mpaka huko mpaka watu wa huko wamfikiwa na uchawi wallah almusta'an inad alikuwa na inad فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها, يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى هذه إشارة ambazo ni za hisi mtu yuzi hisi haswa anazozipitisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa nguvu mitume wake na kuwapa nusra mitume wake ni dalili za wazi za kukata juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni katika adilla hisia aina mbili ya kwanza tumetaja na hii ni ya pili قال الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله tumeweza jambo la kwanza ambalo lipo ndani ya kumwamini Allah tuzungumzia nguzo sita za imani nguzo ya kwanza ni kumwamini Allah Sheikh akaeleza namna ya kumwamini Allah ni ipi akataja ya kwanza al-imanu biwujudillah kuamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hili walillahi alhamdu wal minna tumelizungumzia mpaka tukalimaliza الأمر الثاني الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا muin kuamini ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye ndiye mola mlezi hana mshirika na yeye wala msaidizi kisha akaanza kueleza ar-rabbu na